iritaho gusubizaho gusubiza mu zabo abahungutse ku nama uno munsi tuvuga uruhara rw'intwaro n'ikibano mu kwitaho abahungutse kugira ngo n'abatarataha bagononokegwe kugaruka mu gihugu cyabo kino kiganiro kiriko gisamiranira ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo dukoresheje studio ngendanwa ya radio isanganiro uno munsi hamaze gutahuka abanganiki abajeje intwaro no mu kibano bakora iki kugira ngo abahungutse biyumve mu gihugu c'amavukiro hoba hari intambamyi zikibuza abarundi bahunze gutahuka hokorwa iki kugira ngo ugutahukana ugutahuka kw'impunzi zisigaye bibandanye bitera imbere muri studio ngendanwa ya radiyo isanganiro turi kumwe n'abatumire batatu jean baptiste kwizera urumuhanuzi umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ujejwe imico n'imibano amahoro neza ndabaramukije kaze hano ku nama murakoze cyane jire bagaye impunzi urongoye igisata kijejwe gutahukana impunzi mu buraruko bw’u Burundi mu ntara za kirundo kayanza ngozi muyinga na karusi amahoro neza amahoro yemwe kaze hano ku nama yego turashimira murakoze mu buhinga bw'ibyuma hari serafine hakizimana na eric uwimana leonce bitariho niho hagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje ara dezihebukeye neza sangwa ikaze radiyo isanganiro iravuga rimwe mu kwezi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolencia jire bagaya impunzi navuze ko urongoye igisata kijeje gutahukana impunzi mu ntara z'uburaruko bw'igihugu ni igisata gikukira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bikeye cyane cyane mu buyobozi bukuru buraba gutahukana impunzi uno munsi urabona aho dutumbereye impunzi zimaze gutahuka ziva mu gihugu cy'u rwanda zingana iki aho urabona duhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yego murakoze cyane ego nk'uko mwabivuze nsanzwe nserukira ubuyobozi bukuru bujeje gutahukana eh, mu njyane za politiki zabaye nyuma y'amatora ibihumbi na cumi na gatanu rero mu gihugu cy'u rwanda byari byagoranye cyane ko batangura gutaha bivanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri ariko bivanye n'ubutwari bw'abari mu bwo buhongiro bifuza gutaha bashitse bakandikira umukuru w'igihugu ko bifuza gutaha hama araheza arabafasha barashobora no gutahuka niho mu mugwi wa mbere w'abahunguka bavuye mu Rwanda twatanguye kuwakira itariki mirongo ibiri n'indwi z'umunani umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri niho umugwi wa mbere twatanguye eh. kuwakira ugasenya inemba yego jire baganya impunzi uri ku urafatira muri rusange cyane cyane utomora neza uti guhera iyo tariki y'ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uno munsi hamaze gutahuka bangana ku imwe abantu barenga igihumbi mbega bose murabamenya abataha mbega baca mu nzira zizwi bose we byo guhungura abahunguka bari mice itatu mhm. hariho abahunguka bafashijwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga nka na twebwe hakaba n'abandi rero baba barambiwe bivanye kubera imvu zitandukanye bagahitamo kwitahana hakaba rero n'abandi bashobora gusanga babaye mu gihugu kinaka bidakurikije amategeko abo bakaca birukanwa Mhm. jire bagaya impunzi ndaza kugaruka mu kanya ngende eh, ku muhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ujejwe imico n'imibano jean batiste kwizera muri iyi ntara urabye abamaze gutaha kuri urwo rugero bariko baravuga mwebwe murashima nk’abajeje intwaro urwo rugero bariko baratahukako murakoze cyane bwa mbere ngira ngo nkumbore amabanga ajejwe ndi umuhanuzi mu biro kwa buramatari ajejwe imibano n'imico kama navuze ati imiba imico n'imibano si bimwe tuvuga ku ijambo eh, mpore mpore eh, twebwe rero urugero tugeze ko twakira abarundi bene wacu bahungiye mu bitandukanye muri kano karere tugeze ko turashima cyane eh, ahubwo mbere tukanifuza ko n'abasigaye bose botahuka kuko nta mvo n'imwe iyo bibatuma eh, aha mu gihugu ibagumiza eh, muri ubwo buhungiro barimo kuko eh, n'abamaze gushika bakiriwe neza cyane ibibazo bafise ni nk'ibyo abandi barundi bose baba bafise dusangiye twese ariko muri rusange umutekano urakwiye mu gihugu batunzwe n'ibitunze abandi barundi bose ati batunzwe nk'abandi barundi bose ariko nk'abajeje intwaro abo barundi bahungutse iyo bashitse muba muhamagariwe gukora iki bon icya mbere duhera ko ni ukubatekanya mu mitima mhm. ni ukuvuga eh, haratunganywa amanama amanama ku ku rugero rwose rw'abajeje intwaro kuva mu gacimbiri ku mutumba eh, kubandanya muri komine kambere no ku rwego rw'intara mhm. ni ukuvuga rero hamaze gutunganya amanama rero turaca tunaraba niba biba hanze kuko ingorane zishobora kubura ku muntu aba amaze imyaka yose hanze nta tubazo dushobora kubura eh, muri aho hantu abashikiye nkumbure eh, tukaragerageza rero kubafasha gutora inyishu y'ibyo bibazo biba biba hanze ego nk'abajeje intwaro kubagirisha amanama kugira biyumve mu kibano ho abanyagihugu muri rusange nabo baba wiki iki abene igihugu icyo twamenyesha nuko abarundi bene bacu batashe babanyotewe cyane mhm. kuko bari babakumbuye barakumburukanije natwe turashima cyane mbere twabibonera mbere nk'uko nyakubahwa asanzwe arongwa aka karere mu buraruko mu bijyanye no gutahukana impunzi mhm. barabonye neza yuko ku mupaka cyangwa aho baca hose ku mabarabara abanyagihugu bagiye bakoma amashyi bakomera amashyi kaze kaze bari bakumbuye cyane rwose ego eh, aho twasanze gato tugitangura nk'uko yarabishyikirije Eh, ni ukuri eh, nk'uko mwashe kwikurikirana muri kahise mu myaka ya ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nyine cyubahiro mukuru w'igihugu umuhisi petero nkuru nziza yari yatangaje asaba yuko uwujije intwaro wese aharereye hose ku rugero rwose ageza ko ko ahamagariwe gukingira ibyo abarundi bene wabo basize eh, baja mu buhungiro ndagaruka iryo tegeko rero ryarakurikijwe mhm. gushika naho bamwe bamwe basanze n'ivyo amazu agihagaze mhm. mugabo kandi eh, nk'ibyerekeye amatongo canke ayandi matungo yabo hari aho wasanga bayasigaranye mhm. kuyabakoramo ugasanga eh, birateye akabazo umugabo twaragaritse kuri torero reka kumbure ni hari intambamyi turashobora gusubira tuzigaruke ko ngende kwa Gervais Rwabuduranya uri munyamabanga muri komine Bugabira hanyuma ukaba warakoze cyane uhimiriza kugira ngo abarundi bahunze batahuke unabafashe no kushika neza mu kibano mbega mwebwe nk'uko nk'imboneza cyangwa imbere mu kibano icyo mukorana igiki twebwe nkuko twakamye tubikoramo kuva kera abanyabugayo n'abanyabugari bakundana bose uh-huh. urumva iyo bahungutse baraza bagashikira ku ikomine hariho amamudoga baca imodoka ari zo zibajyana mu mitumba twashiramwo amakomite eh, eh, agizwe n'abantu mirongo ibiri ku mutumba bakaca bagenda baja ku mutumba kugira bicungire neza bagaca bitoramo umutwaro umwe twahita twita konseye hanyuma rero icyo gihe ni kera rero abateye n'inkuru imwe yashitse mhm. ubwoko bumwe ntibushobora gukurima kubiha amasaka ngo yere yaca acika ibinofa ibyo ni byo mwabonye byarashitse je eh. nari sokere nari umunyamabanga wa komine bugabira kuva mirongo icyenda na gatatu gushyira eh. uyu munsi ibyo rero nibyo nabonye hanyuma rero bashitse bene wacu baca barabiba amasaka arera duca tugira icyo bita umuganuro mwaracumbitse ku iradiyo umuganuro umuganuro ni eh. imiganuro barenga inzoga nyinshi bari bejeje amasaka icyo gihe imvura yari yaguye mirongo icyenda na gatanu igitima rero kuhunguka babimenyereye atangwa na bene wabo baca bashikira ku matongo yabo n'amazu yabo n'ibitungo byabo barabikije aca bashikiriza ubwo nyine mhm. kuko umukonsi umujyanama w'umutumba ategerezwa iminsi yose gukurikirana itunga ry'abahunze mhm. bahungutse konsiye umuhano muri iyo nama acagenda kubereka ibyabo nta n'imanza twebwe dufise z'ibyo mhm. nari nshisuye inyuma gato nari mvuze icyo bita umugano nicyo twakigiriye twari ugushumbushushanya twaragira iminsi mikuru yo gushumbushanya wabuze igitungwa mugenzi we yasigaye agifise agaca amushumbusha mhm. uwo munsi wari ari uwo kugaba jewe nyine ndibuka yuko nagabiye n'umukonseri umwe inka yaramwigishije abana gushika n'uyu munsi mhm. hanyuma rero bagateka ndibuka ko hari umuzungukazi yitwa jeniferi w'umugiraneza niwe yatangaga guhunza impeke azanye na guverineri na buramatari john agacaho impeke akaba ariyo yerekana ati uramatari nguze gusoma iyi mpeke batoreje ku mirongo bagaca batereka mu bucimbiri bakazigabura mu bucimbiri bakagabirana ibitungwa bashumbushanya banezerewe basangira baryohewe aho hose ari ukugira mwakire neza neza cyane abahungutse neza cyane kandi kuva icyo gihe nta gatosi kigeze gasubira muri komine bugabira ika ko wumva hariho inzira mwagiye muca ko ituma hariho abahunguka cyane eh. ubu naho mubona kubera iki hariho ako wa muyobozi yavuze ati hariho abatari baratahuka bihuta urumva hari iciyumviro numvise mwatoye natwe kukibabwira eh. nicyo twakoresheje eh. twarabasanze mu buhungiro aho hakurya i rwanda muri ntyazo ku ntuze nyamuyira mu makambi barimo tukabigisha dutwaye abari modere wumva ukuri aho kuri eh. tugaca tugenda tubajyana tubabera hoteli aba ntibapfuye baracariho eh. hanyuma rero baca barabuganiza babwira buramatari twajyana buramatari na musitanteri wakomine Bugabe hanyuma harabaye ingwana rwanda muri mirongo icyenda na kane baca bahunguka baca ku ntega aho twaratwaye abantu ku mugendo aho hirya ku ntego ku ntego icyo gihe hasa n'ishamiranye na bugabira uriko uriko ugenda werekana uti iyo ni inzira bakoresha kugira ngo eh. uno munsi bize eh, bitera imbere reka ndaza kugaruka uragishimangira ko mu kanya kaza kuza eh. reka tubanze twumvirize amafaranga ariko adakwiye yo kugira ngo umuntu ashobore kwibeshaho nyuma hari igihe twagirwa amahirwe tukaje inyuma y'inkambi ariko ntibyaba byoroshe ndabona ko ubuzima ah, bugoye cyane n'akazoza k'abana cyane cyane ko ah, twari twagiriye mariage ah, mu nkambi mbona akazoza k'abana ni mu nkambi niho naca mbwira madamu tujya rero jewe ndashobora guhunguka urahungutse urashitse mu burundi wasanze ibyawe byubahirijwe e, guhunguka byaragoranye gatoyi kuko madamu yarafise y'akaraka gatoyi ariko gusezera kuri nyakaraka byameze nk'ibigorana gato ariko kubera nawe yavuga ati ni ngombwa dutahe kuko niho hari kazoza dushitse e, twarakiriwe mu muryango ariko uwo muryango ntiwari ufise ahantu ushobora kutu aho dushobora kuba twagerageje gushika dukota inzu hama gushika nino saha niyo tubamo hama turakotesha imirima kuko na cyane cyane abari basanzwe bari imirima bo tuvukana twasanze bayikotesheje imyaka myinshi baranka ko dushobora gushika turima urumva twakotesheje aho turima hafi nk'imyaka ibiri yose mm. eh, intwaro bakwakiriye gute ni ukuri navuga ko batwakiriye neza kuko niyo amatati yashobora kuba hagati y'abo dusangiye itongo baragerageza kutwumvikanisha ariko ugasanga abo turiko turabakaguma bakwepa na cyane cyane ko hariho n'abataba hafi rero birateba birakunda niyo n'ubu bitarakunda neza kuko ariko administration ibyayo turabona ko bagerageza nico kimwe no mu kibano ababanyi nabo nyine eh, bimeze neza mu banyeneza ababanyi bobo navuga ko ataco novuga uko bameze kuko nimba nkenye isabune ndagenda nkayitora nimba ari amakara yamperanye ndagenda nkayatora turatizanya ikintu cyose Eh, umwe wese akeneraniye na cyane cyane ko abantu umuntu adashobora kwikwiza muri byose ni hajabu matereza aserukira ishyirahamwe ry'urwaruka rwahungutse mu ntara ya kirundo yariko avuga ko yahungutse ava imahama mu gihugu cy'u rwanda ngaruke hano muri studio jire baganya impunzi wumvise uko uwo yahungutse avuga mbega kubona hariho imigenderanire hagati y’u Burundi n'u rwanda mubona hariho icyagiye gitera imbere mbere bakugurura n'imbibe iki ntacu mubona cazanye nk'akarusho kuri abo batahuka ego cyane nibaza yuko eh, uko ibihugu imigenderanire igenda iragenda neza birafasha kugira ngo byorohe kugira ngo abari mu gihugu cy'u Rwanda nabo biyumve bumve yuko dusigaye dufitanye imigenderanire myiza bashobore gutaha ni nayo mpamvu twizeye ko mu mwaka utangura tuzoronka abantu benshi bava mu gihugu cy'u Rwanda kuko burya igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ni bihugu bivukanyi ni bihugu bigenzi rero nibaza yuko bizosha byoroha n'igihe bya bintu baduhanura yuko twogenda kubasanga mu gihugu mu nkambi bahungiyemo bisha vyoroha mu gihe imbibe z'igihugu zizoba zuguruye kandi dufitanye duri ko n'imigenderanire myiza kubasangayo bizosha vyoroha biroroha hama tubasigurire imigambi y'iterambere y'igihugu hama tubahe ihumure nabo bashobore kugaruka mu gihugu c'amavukiro kugira ngo tubandanye eh, tucubakira hamwe mhm. eh, ngaruke no mu kanya ariko kubasangayo mbega Gervais gwaguduranya eh, wumvise ngo kubasangayo mbega aya makomine mwegereye u Rwanda hari co bararungikanira n'amafaranga twarabimenye ku buntu zo ku matelefoni abo barungikanira n'amafaranga ni ukuvuga abahungutse n'abasigayeyo eh, abahungutse bararungikira amafaranga bari hariya tubimenya twarabimenye bakaca baza baca bahunguka kandi hari n'ikintu ubundi buryo dukoresha kugira ngo bahungutse batsimbatare turagira intuze ibintu by'umupira abamaze guhunguka bagakina n'abasangu bikaryoha bakanywana twebwe mu bisanzwe mu bugabira nta ngorane n'imwe dufise mu bugabira Rekatumve ni mu ntara muri rusange jean baptiste kwizera umuhanuzi wa buramatari mu ntara ya kirundo ujejwe imibano n'imico kama uko kuvugana hagati y'aya makomine yegeranye mbega icyo kirimwo mu byo mushobora gukoresha kwabara ari amakomine yegeranye intara yegereye igihugu cy'u rwanda ngerageje gutanga umuco gatoya eh. Eh, umubanyi ni we muryango niko bivuga mu kirundi mhm. umubanyi we muryango eh, naho umubanyi muba hageze icyo mupfa cyo mutumvikanye ko ntihabura na gatoya kutuma haba n'imigenderanire na mikeya ni ukuvuga rero twebwe nk'intara ya kirundo mfatiye ku makomine ahantu urubibe n'amakomine yo mu gihugu kibanyi cy'u rwanda harabaye ubwigoro butari buke bwo kuganira ibyo ntitwovita bya biganiro twavuga bizwi ku rwego rwo hejuru mugabo ku matelefone baba abajeje intwaro baba abajejwe umutekano cyane gukingira imbibe z'ibihugu baravugana kuko murazi ko mu migenderanire hagati y'ibihugu hari inkozi z'ikibi bimwe twita mu gifaransa zishobora guhungabanya umutekano w'abenegihugu muri ibyo bihugu bibiri naho urubibe rutari bwugurugwe mhm, ibyo rero birimo mu byaciye bitsabira biratuma haba iyo migenderanire yego cyane ni ukuvuga abarongoye sinzi uko bavyita hariya hakurya mu rwanda imirenge amadisikiti cyangwa sinzi ukuntu bavyita n'abarongoye amakomune n'amazone aho iwacu n'imitumba mhm. bafitaniye amatelefone barahanahana amakuru y'umutekano hagati y'izo nzego zose haba hakurya haba hakuno hama rero kandi rero kuvaho imbibe zugururiwe eh, zo hasi n'izo mu kirere mu kirere zaramyeho zo hasi cyane cyane zigira mvuge turamaze gutunganya ibiganiro n'abavukanyi b'abanyarwanda indongozi ku rwego rw'intara intara y'amajyepfo n'intara yo mu buseruko ibiganiro vya mbere vyaraduhuje n'indongozi kubwo intara muri ivyo bihugu bibiri mugahurirahe twahurira ku mupaka eh, nemba eh, gasenyi nemba ubwa mbere barajabutse baza tuganirira iwacu hama natwe turagira urugendo rwo kubasubiza tubasanga iwabo mugabo eh, ntitwarengana gasenye nemba aho rero dushimikiye kuri iki turiko turavuga cyo gutahukana impunzi caba kirimo canke nico caba kiri imbere byabari ibiganiro byofasha kugira ngo twebwe ku rwego rwacu ku rugero rw'iwacu nk'abarongoye intara tuganire kuko hari byinshi dusangiye hariho n'ibindi biba biturengeye biraba inzego z'igihugu zo hejuru reka ndagaruka ndagaruka muhanuzi wa buramatari nsubire ngaruke kwa jire bagaye impunzi nk'ujejwe gisata cyo gutahukana impunzi mu buraruko bw'igihugu eh, mu ntara zitanu twabivuze ubwo buhinga bwo gushobora kuvugana hagati y'izi ntara amakomine yegeranye nk'umuhinga urabifitiye n'ubuhinga birashobora gufasha nkuko wari wagiye uvuga ngo mwogendera igihugu cy'u Rwanda birashobora gufasha gutahukana izo mpunzi eko cyane birashobora gufasha kuko bica vyoroha e, bashobora badufasha nabo bashobora kutubera abo novuga nti abambasaderi abo babatware bo mu rwanda bagatemanya bagashinga intahe kavuga bati n'ukuri mu gihugu cy'iwanyu hari amahoro tina twebwe twarahagiye turahura n'indongozi z'iwanyu turabona yuko ntacyo twabaye turabona yuko amahoro n'umutekano bihari rero ibyo byofasha cyane hari ibyo twa tuzoshikako iyo namigira kabiri twabanje kureba yuko vy'ukuri twabishitseko iyo nama igira kabiri naho twaciye twiha izindi ibindi bikorwa tuzoza nk'iki cy'impunzi mwasanze mwaragishyitseko icyo cy'impunzi ni kiza imbere mu bihugu byose hama na cyane cyane no gukomeza imigenderanire biciye mu nkino n'imico kama eh, ubu muri no minsi ndiko ndategura eh, imigwi y'imipira y'amaguru tuzo bahurira n'imisore n'inkumi i nyamata mhm. ntituramenya itariki yari yo mugabo tiko turitegura eh, kuko murazi ko mu bintu bikomeza ubucuti n'imigenderanire eh, harimo kunonora imitsi kwinonora imitsi ni ibintu biza imico kama imico kama biza ubwa mbere urakoze icyo kintu rero turiko turakitegurira muri no minsi ngira ngo tuzobatumako turi mu kiganiro ku nama kuri radiyo y'isanganiro uno munsi turi turavuga uruhara rw'ikibano n'intwaro mu kwakira neza abahungutse kugira ngo abatarataha bagaruke mu gihugu cabo kino kiganiro turi ko tukiremeshereza ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo turi ko dusamirana dukoresheje studio ngendanwa ya radiyo isanganiro turi kumwe n'abatumire batatu hari jean batiste kwizera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe imibano n'imico kama hari jure bagaya impunzi arongoye igisata gisata kijejwe gutahukana impunzi mu ntara z'uburaruko bw'igihugu intara zitanu hakaba Gervais Rwabuduranya n'umunyamabanga wa komine Bugabira mu ntara ya Kirundo umwe mu mboneza zagiye zirafasha mu kwitaho abahungutse radiyo isanganiro iravuga rimwe mu kwezi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolencia kubona hari abahunze batumva n'ingoga gutahuka mu gihugu cyabo ngo harimo kuyoberwa makuru y'ukuri avugwa mu burundi bivugwa na rajabo matereza aserukira ishyirahamwe ry'urwaruka rwahungutse mu ntara ya kirundo ubwa mbere abagumayo eh, ntibaronka amakuru akwiye Eh, y'igihugu cyabo cy'u Burundi ikindi cya kabiri hari abo usanga abari mu gihugu cy'u Burundi bari mu byabo ugasanga baguma bababwira ko hatameze neza bimeze nabi kugira ngo babandanye eh, baprofita cyane bunguka ku ibyo bintu babasigaranye mm. bakaguma rero batanga amakuru ayatariyo mu ntumbero kugira ngo babandanye bunguka mm. ikindi ni uko rimwe na rimwe baba babaza icyo gituma hariho abakiri hariya umvise matereza ati ni ukutamenya neza amakuru mbega wewe ubundi bwo intambamyi ubona zituma hariho abatagononokerwa gutaha mu gihugu cyabo nizi yewe ahanini nimvira yuko ari ubukene turimo birashoboka ko barabuzimye neza barazi ko dukennye mugabo ko imvura yaguye jewe ndibwira ko nko mu bahejeje ubukene ni ubukene buzaba bwaheze kuko imvura yaguye neza arenga ijana bari baguye leta yari yaguze birirwa bitanga ku kiro igihumbi n'abiri abanyagihugu birirwa atega kumwe kwa kera ako n'akarusho ufise amajana ofise y'ibihumbi bibiri ofise bitatu aragenda bakamugurisha n'ubu bamaze indwi y'indwi yose yigira ihere ari ukugura ibyo bigori mhm. ubu rero abantu bafite ibyo barya ariko eh, cyane cyane dufatiye kuri izo ntambamyi uwukiri hariya atarataha yumvise ati hari nk'abashobora gusanga ibyiwe aho yari yabisize byarononekaye aho nta ntambamyi iba ari nta na kimwe cyononekaye twe turabikurikirana iminsi yose iminsi yose ku wa kabiri dufise inama y'abakonseye umukonseye wese atanga raporo ingenewe umutima wose wifashe nta n'umwe azavuga ati iyi mutumba y'iwanje baratwaye itongo rya naka cyangwa baramwibye baramusamburiye inzu nta nzu ibwirizwa gusamburwa uno munsi bararemye barabona ati caravuyeho baremye ahubwo benshi n'abasubirayo bake bake eh. tunimvira yuko izi ntabwo bitwamye tudondagura kare zizomarwa nuko hazoba imigenderanire imigenderanire y'abatware bagashikayo bakaganira hanyuma ko baza bashikira mu matongo yabo nimvira ko iyo habaye akagorane gatoya baca biruka kwabura amatara nta biruka kwabura amatara kuvuga ngo asanze itongo ry'iwe bararimutwara inshinga eh, ntaye kwizera ari ngaha nta muntu hava umugabo yaje kuvuga yasanze itongo ryiwe bararimutwaye umuhanuzi wa buramatari reka ndacanja ku kwa umuhanuzi nyene wa buramatari ariko mbanze nce kwa Jules Bagaye impunzi nk'urongoye igisata kijeje gutahukana impunzi wavuze ibitigiri eh, uravuga kumbure unagereranya uti abari barahunze uko bangana ariko uno munsi kubona hariho abataragubononokerwa gutaha intambamyo zibonahe eh, intambamyo hajya ziva ku bintu byinshi kuko eh, ugerageje kuganira n'aba n'abataha eh, burya abantu benshi bahunze ku mvu zitandukanye si imvu z'umutekano muke zatumye abantu benshi bahunga abantu bahunze umwe wese aba afise icyamutumye ahunga mhm. hari abahunze kubera eh, bivanye hakaba rero n'abandi benshi bugwaruka bagiye barahungira nko mu gishanca nko mu gihugu cy'u Rwanda kubera bace bice byorohe borohegwe kwiga amashuri abo nabo barimwo rero muri ico gihe umwe hageze gutaha utusanga no mu gutaha umwe wese bivanye n'icatumye ahunga bitoroshe kubera ko nk'abahunze kubera eh, ihindagurika ry'ikirere abo kenshi na kenshi biragorana ko bataha kuko eh, hari igihe usanga avuga ati n'ubundi ya nzara niho ikiri ah, ntitwibagire ko hariho n'abagiye bagurishije amatongo ugasanga utwabo yagiye yatugurishije uwo rero mu gutahabira biramugora kuko avuga ati none n'ubundi nirataha nzoshikira hehe hama rero ikindi nyamukuru ni ibihuha inkuru zitari izo kwa kutamenya makuru avuga ku gihugu kimwe matereza yavuga yego cyane eh. kuva ko azoba ikintu gikomeye cyane basuye kumubona azoba ari ntahe azoba ari ntahe cyane ikomeye kandi baza yuko ibyo bisha bifasha cyane reka ngaruke mu kanya Jean Baptiste kwizera uri umuhanuzi wa buramatari ujejwe imibano n'imico kama inzo ntambamye bariko baravuga nk'abajeje intwaro namwe mubona zirihe zibuza abahunze gutahuka icya mbere mubanza kumenya ni ikambi y'impunzi ndakanayite iyindi si kuko abantu baho usanga bafise ibiganiro bumva cyane inkuru cyane bumva zivugwa hanze gusumba ukuri kuba kurimwa aho hantu mm. eh, mfati ku byo nyakubahwa arongoye aka karere k'uburaruko mu byo gutahukana impunzi avuze mm. hari ikintu cyo kunoza inkuru ibihuha icyo kiri mu ntambamyi kibuza by'ukuri abarimo buhungiro gutahuka iyindi ntambamyi migira kabiri ni inyungu z'umwe umwe mu bahunze ziba zaramujanye aho hanze ariko uri karatwumviriza cyangwa ibu nyine bari karatwumviriza umenya turi ko turabavuga rwose eh, nta ntambamyi novuga zuba ziri mu gihugu hagati eh. zuba zibabuza gutaha kiretse uwo bafise eh, twavuze neza yuko hari abahunze kuko umuyobozi Eh, arongoye akarere eh, gutakwa impunzi mu karere k'uburaro yabivuze abantu bose ntibahunze ngo kubera intambara mugo ugasanga nko mu bahunze baba bajabuka hakurya hariho imvo nyinshi zatumye ajabuka hakurya mu Rwanda ibyo birahari ariko tutavuga muri rusange kandi nyine ni bamwe barabaho sinavuga muri rusange Eh, kuko mfatiye nko ku karorero kuko abahungutse turaganira jewe hari abamaze kwakira mu kazi kanje ka misi yose nk'umuhanuzi wa buramatara nk'umuhanuzi wa buramatara jejwe imibano n'imico kama kasanga hatahutse umugabo gusa umukenyezi n'abana basigayeyo naramwegera hari ndamubaza sinamuvugira ngaha kuri mikro arambwira ati jewe abana banje bari bariga za kaminuza hariya hakurya ntibashobora guta amashuri rero ngo baratahutse kandi bateza gusigarana n’ababyeyi babo kuko biga bataha mhm. ni ukuvuga igihe bazohereza kaminuza bazoza mu gihugu cy’amavukiro mhm. nta ntabamyiro n'imwe ihari ngaha mu burundi yo gutahuka ni ukuvuga rero iyo ni nk'igishinga ntahe nahawe n'umwe mu bahungutse reka ndagaruka ndagaruka muhanuzi wa buramatari eh, gerve rwabuduranya wewe nk'imboneza wagiye urafasha kugira ngo abahunze batahuke ubona uruhara rw'abajeje intwaro n'ikibano kugira ngo abahunze batahuke ari uruwe hera ku kibano ku kibano n'amanama eh. kandi ayo manama yarakozwe bikwiye arakorwa minsi yose na buramatari ari buramatari aramanuka gushyira ku mitumba yo mu bugabira yose aramaze kuyicako agira amanama yerekana bahungutse akababaza ati mbe none mu mumerewe gute ngo twebwe nta ngorane dufite twasanze bene wacu baratwakiriye uko nyine ndashobora gutanga akarorero ku mutumba w'inyakarama mvuka ko mm. urumva rero bafise ubuzima bumwe buri ku rugero rumwe ubu barakorera hamwe barakorera hamwe barinjiye mu mashyirahamwe ya sangwe barabashizemwo ajya y'abakenyezi ajya y'abagabo bose byose uruvange nta n'umwe akumiriwe mu kintu na kimwe ariko wowe nk'uwabibayemwo ubwira uti uwo muntu ari mu kibano kumwe n'uwahungutse inyifata imuranga n'iyi nta na kimwe usanga ariko barisangirira inzagwa ku mabare bitwengera banezerewe nta kuvuga ngo hari umuntu ariko ari n'ubundi je twiriranwa ku mabare washaka ngo dutse njya kwicara hamwe nabo wike ku wa gatandatu ku wa mungu ndigira mu misozi nkiranwa nabo bose bariko barisangirira reka ndagaruka ndagaruka Gerove urangiza gatoya kucokogwa nyene eh, nsubiye kwa Jure baganye impunzi uraba igisata cyo gutahukana impunzi mu ntara z'uraruko aha twashimikiye tuti abajeje intwaro abo mu kibano bakora iki na cyane cyane kugira ngo aba bahungutse biyumve yego murakoze cyane abajeje intwara nibo bateza bafata iya mbere kugira ngo bashobore kwakira bene bacu bahunguka kandi sinkekeranya yuko eh, n'ubuyobozi bukuru bwacu bwaratunganije ingendo mu makomine asanzwe yakira abarundi bahunguka eh nanje nasheho gigirwe bakende kuja mu batunganya izo nge mu baja muri ibyo biganiro twagira n'abajeje intwaro mu makomine atandukanye ndetse na bugabira idasiganye mako nanje narahagiye ah, turumvikana abaje intwaro yuko bategerezwa na cane cane kubahiriza ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu yuko ivyo abantu bahunze bicungwa kugira ngo bazoshike babishikiramo rero bafise uruhare rudasanzwe kandi bararuhimirijwe yuko amanama yose batunganya ku mitumba nyumba kumi mu guhuru chef de zone mustanteri ari guhamagarira abarundi Eh, bahunguka kwiyumva eh, kugira ngo habe ikibano kizira amatati kwiyumva ariko abo babanyi babo nabo eh ababanyi nabo eh, burya murazi yuko abantu ndi ko umugenzo wacu keshi dusanzwe dutunze eh, dufise umugenzo wo gufashanya eh bikeshi barafashanya hari amatemoni tuba turonka agasanga ko nk'uwahungutse cyane cyane nk'abahungukanye igihe cyo muci urabona muci ntibaba ntibabaje ngo ntibaronka kuntu barimo kuko ibivanye n'igihe bazi ntibaribagirana cyane nivuba cyane ko batokwibagirana kandi nkacangaruka kandi ku byo by'amatongo keshi nta muntu yahunze nko mu mirashira gatanu yovuga ngo ntazi itongo giwe aho ryari riri imbiba bazibuka kuko imyaka iracari mike imyaka iracari mike niho tugirira amahirwe rero cyane rero nukuri turashima kuko abajene eh, nkora bavyifatamo kuko iyo haje izindi nzego zishasha bijanye n'amatora cyo tunatwe twihutira kuza kubasigurira nyene batezwa kwifata mu bijanye no kwakira abahunguka ndagashima cyane ko barikora mm-hmm. neza ndagaruka gatoya abagaye impunzi eh, eh, Jean Baptiste kwizera nk'umuhanuzi wa Buramatari uraba imibano n'imico kama ubwo ruhara nyene turiko tuvuga rwabajeje intwaro ikibano hose bararutahura ntawe usanga kabaciyemo bon ivyo oe uruhara rw'uwujije intwaro ubwa mbere ni runini cyane kuko uwujije intwaro n'indongozi eh. aba ari seru kuko rwahanagejwe ni nabyo nyaniciro mukuru w'igihugu amerika araduhimiriza uno munsi wowe wahugijwe uri umukuru w'umutumba uri nyumba kumi uri musitanteri uri shefu do zone uri buramatari uri umubyeyi w'abo bantu bose urongoye mhm. ni ukuvuga rero uri umubyeyi rero uteza kwitwararika intama zawe buragiye icyo kintu rero kirakomeye cyane kujije intwaro ni ukuvuga rero intambwe tugeze ko uno munsi eh, nyakubahwa arongoye igisata kiraba gutahukana impunzi igisata kiracu gutahukana impunzi mu buraruko mu buraruko bw'igihugu cyacu uh-huh. yavuze neza yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri iki giti cya ibihumbi bibiri na mirongo ibiri coba cyavuye hanini kuri ihindaguruka ry'ibihe byabaye muno minsi iheze mhm. aho imvura yatebye gutasura kuko ndafise n'ibiharuro mu byo njejwe nareshwe kwegeranya eh, abashoboye guta imiryango ntituzi ko bari hanze y'igihugu cyangwa bari barayerera hagati mu gihugu kubera rugero zuba rwa imvura yatebye kugwa abantu barihebura ati karabaye inzara irateye reka tunyage amagara hakiri kare ibitigiri by'abagiye yego ndabifise ndabifise eh. ndabifise hariya ku kazi ndabifise eh, ndashobora kubashyikiriza mubikeneye nibanga cyangwa urabifise ntabyo mfise ku mutwe eh. ariko ibyo bitigiri ndabifise ni ukuvuga rero abajeje intwaro rero bafise uruhara ntangere mhm. kugira bafashanye n'abasangwa gutera imbere eh, gutera imbere hanyuma ikindi gikurikira eh, ni uko nyakubahwa icyo nabonye gishasha muri aba bari barahunguka ugwaruka rwahungukanye ubwenge bwinshi barashinze n'amashyirahamwe jewe ndabikubariye nk'ububagendereza kuko turafise eh, mu ma festivale ariko kutunganywa n'ubushikiranganje bujejwe urwaruka mu byo eh. bujejwe eh. narashoboye gutwara urwaruka guhayanwa mu byo ubuhinga bize ni ukuvuga irindi higanwa rikurikira ni ukuri muzotangara kuko turafise abantu bize barahigiye ubwenge bwinshi n'ejo bundi twaratunganije inkino turafise bamwe bakina bimwe by'ama akrobasi nk'abanyaburaya uhuh. naratangaye mbonye yuko hari umwana mu kirundo yatweretse ubuhinga bukomeye cyane ibintu by'abanyaburaya bikomeye cyane rwose uhuh. eh, ni ukuvuga rero abacisha intwaro rero ntacye hirya no hino turafise uruhara ntangere kugira ngo dutekanye dutsimbataze amahoro mu bose rimwe hama uburundi butera imbere isanganiro isanganiro Hajabu Matereza aserukira ishyirahamwe ry'urwaruka rwahungutse mu ntara ya Kirundo abona ko hari imigwi myinshi itandukanye yokora kugira ngo abatarahunguka bagononokerwe gutaha mu gihugu cabo ubwa mbere ku kibano akamono batera ni uko uwo wese yoba yarahungutse bomwakira nk'uko ari umuntu baba bari bakumbuye cyane bagafashanya mu tuntu na turiya ari ibikorwa by'iterambere byose bagafashanya ari cyo umwe abuze amategeko y'igihugu ndetse n'uko bashobora kubana mu mahoro eh, n'umutekano n'ubwumvikane aho bari hose mu kibano ni naho n'amatati atobandanya menshi cyane uwahunze atarataha uno munsi ariko arakumviriza uwo mutera n'akahe uwahunze ubatarahunguka atarahunguka akamo ni umutera ka mbere nako kuza mu gihugu cy'amavukiro kuko bujya eh, nta terambere na rimwe rishoboka mu gihugu eh, Eh, mu buhungiro kuko iyo uri mu buhungiro hariho uburenganzira bumwe bumwe udashobora guhabwa bitewe n'uko uba uri mu buhungiro ikindi ni uko hariho igihe usanga eh, n'iyo woba watunze ugatunganirwa hageze gutaha eh, hari igihe usanga byakubereye intambamyi yo gutaha ni Rajabu Matereza aserukira ishyirahamwe ry'ugwaruka rwahungutse mu ntara ya Kirundo tugenda turangiza ngaruke kwa Gervais kwa Buduranya nk'imboneza icyo utavuze hano ku nama ugira uti gikogwe ni ikihe kugira ngo na babandi bataratahuka bagononokebwe gushika hano mu gihugu cyabo jewe nimvira ko byiza nk'uyu mushinga ntahe ajejwe aka karere uburere butanu yogera hariya ku makomine tukamutorera abantu yuzujana tubona bakerebutse kandi bamerewe neza baje bahungutse bakazomuherekeza kujya kwigisha bene wabo basizeyo mhm. kandi turabafise haba iyo migenderanire iyo migenderanire akagenda batwaye muri ya derega rwa rugendo bazogira ni ibyo bintu warabibayemo n'ibyo wabayemo nta birimo rero ndazi yuko bazoca baza ho bakarusha gusa ingorane zihari ni uko abo banyeshuri baciga umubyeyi usanga abihambira kugira azoze bahejeje ndafise akarero k'umukenyezi umwe yanse guhunguka abana be badahejeje yari yahunze umugabo we bamusize ngaho umva hariho ababa bafise imvo zumvikana eh, eh, zumvikana eh. urakoze urakoze baga impunzi ndagaruka ariko mbanze nce kwa Jean Baptiste kwizera muhanuzi wabura amatari w'intara ya Kirundo uraba imibano n'imico kama mu byo utavuze ni giki cokogwa kugira ngo bamwe bataratahuka baheze bumve ko bikenewe kugaruka mu Burundi bon sinja kuri ivyo umutama gwa buduranya ashikirije kuko nivyo twamye dusaba kuva mbere hose ni ukuvuga icyabikifasha kuva kera hose ko impunzi zitahuka ni uko hakomezwa ibiganiro hagati y'abarundi batahutse abasangwa bakaza gusanga bene wabo bari hariya mu buhungiro kubigisha kubigisha hanyuma mbere uwo munsi tukagenda kenshi n'iyo bishyitse tukashikayo harabuca tuza tuzanye dutahanye ivyo bifu vyama vyashitse mutama gwa buduranye arafise arafise uburambe ico two kwita experience uko yavuze mu gifaransa mhm. kenshi iyo mwagiye mukaganira harabaca bafata ingingo ti twitahire n'abari ati turindira indwi zibiri indwi zitatu aka umuntu nahaye akadeni azabanza akanyishure mhm. eh, eh, gutyo ugasanga hari n'ibindi bibazo uhasanga twebwe nkumbure tutobishurira ngaha turi aha kuri mikoro mhm. bo baba bafise bibabuza no kwita intambamyi muca mumenya koko icyatumye bagumayo yo mubashikiye yego hari bafise imvo za politike hari abo usanga bafise amadeni mu mabanki ati jewe nagiye nazideni miliyoni amajana atanu ushe amajana atatu ati notaha ibanki bankubuca ibese biyocifata mu kanigo mm-hmm. aha harimo abasirimu ariko ndavugaga eh, harimo abatashe abagiye bagurishije amatongo nk'uko nyamutama rwa budura yabivuze mm-hmm. baza bati none nzoshikira he mwaranteguriye itongo nzoshikiramwo atajya muraronka sinzoza abandi ugasanga reka gutega imitego ati jewe sije nabonye ndavuye mu Burundi kubera umugabo wanje yarantomatije canke umugabo akavuga ati umugore wanje yarantomatije ibintu nk’ibyo rero ugasanga umuntu amaze gushikayo niho amenya aheza akamenya icyatumye by'ukuri abo bantu batagira iki batahukana n'abandi ku mwanya wari watekanijwe biraheza bikagira akarusho urakoze ndangirize kwa jire impunzi uraba igisata kijejwe gutahukana impunzi mu buraruko bw'uburundi intara zitanu nawe icyo utagiye ushikiriza hano ugira uti hakogwa iki kugira ngo abo batarataha bagononokebwe batahe kare ego icyo nokongera ko nuko eh, twavuze yuko hariho abeshi usanga batamenya igihugu aho kigeze batamenya ibiriko birabera mu gihugu na je sinoja kure yabo bandi bagenzanje nuko ho kwiga uburyo bw'uko bomenya ukuri bw'ibiriko birabera mu gihugu ku mwaka uza abashoboka bose bari mu gihugu cy'u Rwanda bashobora gutaha na cyane cyane ko tuzaba tubakira hafi urumva ko beshe baza ngaha mu ntara ya Kirundo urakoze urakoze akajambo gatoya kwa rwabuturanye gatoya zakongera ko nuko muri iyo ayo manama tuzoba turiko turagira uyu mushinga najejwe uburere yaje ku mitumba aje agemuriye bene wabo mwarungikiwe n'ababanyi banyu hari n'abakumbuye kaboke babutoranye zurakavuga na kamuseri na kaboke na kamuseri tukabashiba abogenda bakagenda bakajanye bakagira aho baganiriye babisabye hariya hakurya kwazoza bazoza bagemuriye bene wabo urakoze cyane eh, urakoze gerve rwabuduranya uri umwe mu mboneza zagiye zirafasha mu kwitaho abahungutse kandi uri umunyamabanga muri komine bubugabira intara ya kirundo turashimye ibyiyumviro washikirije hano ku nama murakoze cyane urakoze jire baganya impunzi urongoye igisata kijeje gutahukana impunzi mu ntara z'uburaruko bw'igihugu ni kirundo kayanza ngozi muyinga na karusi wakoze kwita ubutumire bwacu ndabashimiye cyane kuko Eh, nibaza ko tuvugiye ngaha bizofasha bene wacu sikema bongera kugira ngo nashobore gutahuka urakoze urakoze Jean Baptiste kwizera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ujejwe imibano n'imico kama wakoze gushikano ku nama turabashimiye kandi namwe turifuje neza yuko abajejwe bamenyesha makuru abamenyesha makuru ko Eh, bigishe abarundi bene wacu gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro urakoze urakoze naho turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twari ko tuvuga uruhara rw'ikibano n'intwaro mu kwakira neza abahungutse kugira ngo abatarataha nabo bagonorokegwe kugaruka mu gihugu cy'u Burundi kino kiganiro twari ko tukiremeshereza ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo dukoresheje studio ngendanwa ya radio isanganiro serafine hakizimana na eric wimana bari mu buhinga bw'ibyuma leonce bitariho niwe hagarikiye kino kiganiro cyari kiremeshejwe nanje Alain Desire bukeye neza naho ubutaha unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro byabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bugorore